we going to hell for. <laughs> XP! Pamayag sige palagto Baka di kayo na-inform Na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi Na dati nyong inignore Bilang patunay na di kayo bagay Ihangay sa dati nyong inismall Ngayon sa lakas ko pag bumundol Yan ay hanggang Japan pag nagpalindol Kamusta lahat ng mapagmaliit Ngayon yung subukan man lait ulit Ganyan lang talaga yung mga inggit Galit na galit sila sa malulupit Kaya pasensya pag may nahagip Sarap ba sa piling ano masakit Ganyan talaga paglabad sa loob mong humanga At pagtakot kong bumili ah! Puta di ba na pa Ginigiit na wala akong talento pero isa ka sa napalakpak Sige-sigilan nakakaputak Sa pandinig mo ay isalpak At tamahin ang laman ng awitin hanggang sa ang utak mo'y mabakbak Ano masarap ba? Nakakatawa lang lahat mga talangka Pare-pareho na kinahiligan pero ba't naghihilahan pababa? Dahil ba di matanggap na kinayo ko na lahat ng hindi nyo magawa Parang hinamak nyo lang mga karagatan na ang gamit lang ay bangka Hibang ka na yata Hibang ka na yata Ibang ka na yata. Squat! Ibang ka na yata. Lahat na may maling tono Makakababa na sa trono Handa naman akong pakinggan kayo Huwag nyo lang ako gawing bobo Bueno, eto na ang malino na sagot ko sa napakalabong tanong ko Bakit ako sumusulot o papatunayan na hindi ako patapon Alam nyo ba yun? Malamang hindi kasi hindi kayo alisto Bumulag nyo sa katotohanan Lahat kayo ay pinanis ko Hindi na uso dito Palawakan ng koneksyon Kundi ka isasabi Hasa malabong makakuha ng ating atensyon Hindi ako nakipag-unahan Pero bakit ako ang nasa harapan Samantalang yun nakapagtulak ang sa likuran Sila pa ang napag-iwanan Ako ba ang dapat na alisin O baka di pa di napansin Kung totoosin ay mas malagi mo ugali Palagi nagmamagaling Lokohin nyo, lilang nyo Mahusay ako ay nakaburda Lahat pahiya, walang hiya na ngayon yung matagal nyo nang kinutya Paano ba yung panahon ko naman dahil yung panahon nyo ay tapos na Shout out to my boy Flo G I'm gonna kill this shit right now Yeah Pen Pen Pen ang mundo'n ko'y lunod sa inggit Puro linta ko magsisipsip Kapag may bago na ko antimano Tingin na agad nagsusumiksip Kaso iba ko pag may nakita ko Meron na agad ako na bagong plano Kung paano maglaho yung taong ayaw Mag-iba yung papalitan ko na ng bago Kakatapos ko lang maturukan Ayoko na makipag-ululan Gusto ko na kasi yung may kabuluhan At bukod pa dyan Ayoko na rin makipag-usap kung walang katuturan Dahil lahat ng bagay na di makakatulong Tagal ko nang tinuldukan Dapat kilala hindi ka na dito belong Tangina mo pag kami nangyamot sa'yo dapat hindi ka pikon <laughs> Paano mo nasabi na hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganito pagit sa akin kahit di ka lumapit gamit karit ibibiting ka ng patiwarik habang umiiyak at sumisigaw ng bakit matik sa akin grabing pasakit kapag sumabit hindi pwedeng hindi magpapanik matakot ka na pag ako ang nagalit ako ang tulay mo patungo sa langit